السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث السادس والخمسون لون حديثي خمسيني نستة nao ni kuhusu namna ya kuamiliana na misiba namna gani mwanamke ataamiliana na msiba na mambo gani kwenye msiba hayafai kufanya <clears throat> maalumun kiumbe cha mwanamke ni dhaifu asili yake na khilqa yake na akifikiwa na masaib au na mambo mazito huwa ni ashaddu dha'fan huwa ashaddu dha'fan mwanamke kuliko mwanamume na hii inaonekana hata kwa waqi' mwanamume moyo wake ni tofauti na mwanamke mwanamume kiwiliwili chake tofauti na mwanamke mwanamume tabia yake ni tofauti na mwanamke na wengi katika wanawake hukufuru kwenye msiba hukufuru kwenye msiba ima kufuru kubwa au kufuru ndogo kuna baadhi ya wanawake wakifikwa na msiba ukufuru kufuru kubwa kama mwingine amefiliwa na mtoto katika kulia na kubabaika mtoto amekufa amwambia Allah subhanahu wa ta'ala afadhali ungenichukua mimi mama ukamwacha huyo mtoto hadha kufur sallallahu alaihi wasallam huyo ashatoka kwenye uislamu na yeye pengine anaona bado muislamu yajiona muislamu yuamkosoa Allah yuamtani Allah kumtani Allah kwamba hivyo ulivyofanya si sawa usawa zaidi na kufundisha ungeniua mimi mama ambao nishaona maisha ambao nishafika miaka 50 70 kwa nini kumuua au kitoto kidogo ndio maana yake wa hadhi ridda wa kufru billah subhanahu wa ta'ala na na husema husemwa na sami'na chasikia na wengine wengine katika msiba hukufuru kufuru ndogo kukufuru neema yani hukufuru ile neema Allah amekupa mtoto amemchukua mwenyewe shukuru Mola wako kwamba ule mtoto uliokuwa naye masiku ulioishi nayo Allah amekupa kaneemeka naye ule mtoto sasa wakati wake umefika wa kwenda Allah amemchukua ndio wakufuru neema ile akasema kanini ya rab umeniachia nani na nani mwingine kuniangalia mimi mwenyewe alikuwa ndo kipumbazo changu cha roho mwenyewe alikuwa macho yangu saa zote kimwangalia kimbusu kifanya hiyo hadi kufur linema hii ni kukufuru ile neema ya Allah alokupa ya ule mtoto kwa hivyo hii ni onyo hizi hadithi ni onyo kwa kina mama bil akhas kwa sababu kitabu cha husu wanawake hiki na ndo wao wanaingia kwenye matatizo haya sana ذكر المؤلف وفقه الله حديث عبد الله حديث عبد الله يعني ابن مسعود ikija kwenye hadithi Abdullah peke yake huwa ni Ibn Mas'ud kama nakusudia Abdullah mwingine ingetajwa Ibn Zubair Ibn Umar Ibn Amr angesema lakini ukiona kwenye hadith an Abdullah peke yake moja kwa moja jua ni nani Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda qala asema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amesema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam laysa minna laysa minna si katika mimi yani mtume ajitenga na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam yajitenga na huyo mtu laysa minna si katika mimi yani hayuko kwenye manhaji yangu wala sunna yangu wala mwenendo wangu nani man latama alhududa man latama alhududa mwenye kujipiga mashavu akifika na msiba anajipiga makofi ya uso akilia akawajipiga matavu huku na huku ajipija matavu haya akijipiga na tavu la huku ayati nini iwalia kwa msiba basi huyo mtume asema mimi nimejitenga na yeye yeye si wangu na mimi si wake atafute mtume mwingine yani si mimi kwa hivyo mwenye kufanya tabia hii hayuko kwenye jahazi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam man latama alkhudud mwenye kujipiga matavu shaqqa aljuyuba na mwenye kupasua nguo kwenye shingo jaib ni sehemu ya kutia kichwa kwenye nguo kwenye kola huko juu hapa mahali unapoingiza kichwa pindi unapovaa nguo huitwa jaib hii raundi iliyokatwa kwenye nguo sasa wengine wakishikwa na msiba huweka mikono hapa kwenye shingo akapasua nguo wakapasua nguo kwa kulia ndo akasema washaqal juyuba na mwenye kupasua nguo zao kwenye shingo ati wanalia kwa sababu musiba huyo pia hayumo kwenye manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadaa bid'wa jahiliya na pindi anapolia kwa ule msiba anasema madai ya kijahilia anazungumza maneno ya kijahilia maneno ya kijahilia kama yale kama haya nilowaambia oh umenitukulia huyu mwanangu mwenyewe alikuwa kinifaa eh mwenyewe alikuwa kimtuma hapa na pale umwambia nani maneno hayo kwani Allah hajui yeye mwenyewe hamuone mtoto wako anayokufanyia ayuamuona subhanahu wa ta'ala na mwenyewe amemchukua kuna ubaya gani mtu kutukua chake mwanadamu huwa hujisahau akifika na msiba hizi ndio zitwa da'wa aljahiliya akisema ya waila au manli niko na nani mimi sasa nimeatopeke nimeatopeke sina mwenye ku man sanadi wengine wanasema man sanadi nitamtegemea nani mwenyewe mwanangu alikuwa mshahara kinetea kinilisha na mimi sasa wewe umemchukua umeniachia badali nani wa mambo mengi hadi kulluha da'wa aljahiliya na utakuta kina mama wako kwenye matatizo haya ndio na wanaume wanafanya lakini kwa uchache. Wengi sana wanaobabaika kwa masala haya kwenye masaib huwa ni jamii ya kina mama kwa sababu li dha'fi dinihin kwa sababu ni wadhaifu wa dini na ni wadhaifu wa nguvu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim hadithi imepokea Imam Bukhari na Muslim قوله leisa ليس منا leisa ليس على طريقتنا نماناك hayuko kwenye barabara yangu hayuko kwenye sunna yangu huyo mtu si katika watu wa sunna hafuati sunna ya mtume yupi man latama latama ay daraba latama yani maana yake ni daraba mwenye kupiga الخدود الخدود ni jamu khadd wal khadd huwa al arid hii sehemu ina ndevu kwenye matavu inaitwa khadd al arid matavu matavu utakuta kishuka na msiba anajichapa makofi huko na huko na kwani mtu akishika na msiba huwa anajichapa kwenye hapa matavu tu ama wengine wajichapa uso mzima hata usoni anajichapa lakini kwa nini imehusiwa matavu kwa sababu ndio sana mara nyingi khassa al-khadda bidharbi hadithi imehusu kupiga matavu bil akhas likaunihi al-ghalib kwa sababu mara nyingi mtu akitaka kujipiga usoni ujipiga matavuni mara nyingi ujipiga kwenye matavu ajipigi kwenye uso kwenye macho huko lakini haina maana kwamba madao mimi sikujipiga matavu umejipiga kwenye pua yafaa imetajwa matavu kweli lakini malengo ni uso mzima ukijipiga uso mzima ni haramu ndo maana yake lakini mbona imehusiwa matavu kwa sababu ndio sana kharaja makhraj alghalib kharaja makhraj alghalib idhan fala mafhuma lahu huwa haina mafhum yani usiseme ah mtume amesema khaddat ametaja matavu kwa hivyo kijichapa kichwa uso yafaa la kichwa kizima haifai imetajwa hiyo mimbabil ghalib sana قوله البسمة وشق الجيوب الجيوب جمع جيب جمع يا جيب والجيب النيني هو ما يفتح من الثوب ni ile sehemu inayotobolewa kwenye nguo liyudkhala fihi ar-ra's ili kichwa kiingie hapo huitwa jayb lakini tatawara bi lugha sasa jaibu huitwa mfuko ukutilia kitu na hii si maana yake kilugha maana yake kiljaib ni kola hapa mahali kichwa inaingia hii ndio jaib kisheria na sehemu ya kola hii mpaka chini ya shingo mpaka kwenye kifua hapa hiyo inaitwa jaib iko ni hii mzunguko ya hii round ya huku juu mpaka chini ya kifua kwa hapa yote inaitwa jaib lidhalika Allah kwenye Qur'an aliwaambia wanawake nini waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna sema ni mfuko wa nguo ha je yani wafinike mpaka vifua vao yani wakivaa khimar wateremshe wafinike uso mpaka kifua ndio maana aya kwa hivyo aljayb ni sehemu kola mpaka chini ya shingo huko mpaka في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد هي إيه حديث من مبيبة بعض فوائد الأولى الفائدة الأولى فائدة كوانزا حديث هذا الحديث دليل على تحريم هذا الحديث دليل على تحريم أفعال الجاهلية حديثي محرميشة متين ya جاهليه wa annaha laysat min alislam fi shay wala haihusiani na uislamu kwa hivyo kujipiga makofi ya uso kupasua nguo kuzungumza maneno machafu kwenye msiba haya yote ni matendo ya kijahilia ambayo hayahusiani na Uislamu la min qarib wala min ba'id kwa hivyo ni makosa kwa mu'min wa kiume au mu'min wa kike Allah kimuonda na mtihani wa msiba aina yote kufiliwa kupata ajali kuingia hasara biashara msiba wote ukipata haufai kughadhibika ukafika kiwango ya kwamba wakosoa sasa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala au wajipiga kwa sababu gani ukiulizwa kwa sababu ati una huzuni una msiba umekufikia wajipiga kama na au kama anavyofanya marafidha shia qatalahumullah hawa kila mwaka siku ya Muharram uvua manguo kijikatakata kama ndazimu tafikiri watu wanawazimu kama wametoka barabarani na macheni na mapanga ukimuuliza nini ati ana msiba wa Hussein radhiallahu anhu warda sasa itakuwaje mtu amuue mtu alafu amkalie matanga ushaona hayo hakuna yani mi, wewe uwe mtu kisha ondoka ukakae na matanga ulie si unafiki huo hadha nifaq ha huo ndo unafiq na ndo maana hao hawahusiani na Uislamu na chochote hawana Uislamu wowote mashia kabisa kwa sababu al-Husayn amewaona nani amewaona wao hasa mtakuwa kaji barabarani mumlilie na yeye ndo aliowaua na yeye ndo mlomuua kweli hadha alajab hii ndo maajabu alikuwa nayo lidhalik waarabu husema katika mfano mathali ya kiarabu moja yasema ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة سيوكوليا واليفليوا haifanani kulia kwa mwenye kukodishwa zamani wakati wa jahilia wenye kuomboa hukodishwa mimi na matanga nitakwenda kulipa wanawake waje kunililia tu ile matanga alafu unachukua haki yao huitwa anaiha wenye kuomboleza kumlilia kwenye msiba sasa mfano wasema anaihatu thakla mwenye kulia kwa kufiliwa kwa kukosa yule mpenzi wake alifiliwa hafanani kilio chake na yule anayepewa pesa ambiwalia walipo kulia utanenda wewe utalia kama ule aliyofiliwa hazifanani vilio vyenyewe ndo kilio cha mashia na hali sunna ndo huzuni zao hawa hulia kwa kukodishwa kwa kulipwa utanambia mimi wale kutoka mabarabarani wale kutoa wakijipiga manguo na macheni wakijikata wafikiri kwani wanazimu ungefanya bure lipwa zima lazima mustajara pamekodishwa kuonesha ulimwengu kwamba sisi tuna nguvu kisha watalipwa kama hawalipwa hawangetoka bila shaka <clears throat> kwa hivyo hadithi imekataza hayo matendo ya kijahilia kufanya kwa mu'min ayaache kwa sababu hayahusiani na Uislamu kabisa ثانيا وفيه katika fawaid za hadith tahrimul jaza' inda almusiba hadithi ya haramisha kubabaika ukifuatwa na msiba ni haramu kujibabaisha pindi ukifikwa na msiba kujibabaisha kwa kitendo ukahukai uzunguka huku kizunguka huku kitoka ukiingia au kujibabaisha kwa maneno ukatoa maneno haya ukitoa maneno haya angelikuwa hatukufanya hiyo hangekufa huyo angelikuwa tumemkimbiza hospitali hangekufa na ukatoa maneno hayaeleweki saa zote hii ni kubabaika mu'min hafanyi mambo haya mu'min hutulia akajua hadha hukumullah ishapita sasa ni kushukuru na kufanya la wajibu kisheria kwa hivyo ni haramu kufanya jaza pindi ya msiba inayotakana nini ni kusubiri na kushukuru Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu hakukupa msiba mkubwa kuliko huo hakuna msiba wowote ulimwenguni ambao hakuna mkubwa wake ni kweli si kweli sahihi wewe ukiona umepata msiba mathalan umefiliwa na mwano na afya yako si mzuri na uko kitandani jiambie kuna mwingine ana makubwa haya na ni kweli ukitofuta ukizunguka utasema <clears throat> eh, eh <clears throat> mimi kumbe nina afadhali iliyompata fulani makubwa zaidi na yule fulani naye akizunguka ataona eh kuna mwingine amemshinda wa hakadha kwa hivyo wewe shukuru ujiambie alhamdulillah pia hu msiba Allah hakunipa mkubwa kuliko huu hivi ndivyo muumini anavowaza na anavofikiria ثالثا فائده tatu ya hii hadith وفيه الحث على الصبر والثبات عند المصيبه حديث hadithi yatuhimiza حديث hadithi inapoharamisha kubabaika maana yake huwa imekuamrisha usubiri imekukataza kitu huwa imekuamrisha kinyumeche ulipokatazwa jaza ulipokatazwa jaza ukakatazwa kwamba usibabaike huwa umeamrishwa kinyume chake ambao unkusubiri hadha hu lidhalika hadithi fihi alhathu ala sabri wathabat yatuhimiza kusubiri na kuthubutu inda almusiba ikipatikanwa na msiba sote wanaume na wanawake ukikumbwa na msiba aina yoyote msiba kwenye nafsi yako msiba kwenye mali yako msiba kwenye ahli zako lazima ujifundishe kusubiri kwa sababu wewe ukibabaika babaika mpaka uchoke lakini hukumu ya Allah imepita ikupita ishapita si afadhali ushukuru upate thawabu kuliko kubabaika upate madhambi mwenye akili tumeelezalika Ali radhiallahu anhu alikuwa akisema katika hali hii ya msiba alikuwa akimpa mtu azaa akimuhusia wakati anampa tazi akamwambia alikuwa mfiliwa yule mtu sasa Ali radhiallahu anhu kwenda kumpa ile azaa akamwambia maneno mazuri akamwambia innaka in sabart jarat alayka almaqadir wa anta maajur wa in jazi'ta jarat alayka almaqadir wa anta mawzur amwambia wewe ukisubiri in sabart jarat alayka almaqadir qadar takoishapita na ile msiba wa anta maajur kwa vile umesubiri na wewe utatoka na thawabu kwa ule msiba msiba ukiisha umepata thawabu za kusubiri lakini akamwambia wa in jazi'ta ukibabaika jarat alayka almaqadir ile qadar imepita msiba ushatokea wa anta mauzur na msiba huu umeingia umeingia na umebeba madhambi haukubeba thawabu kwa hivyo al-aqil ni yule anayepata msiba anaisubiri katoka na thawabu kuliko kubabaika na kutoka na auzar na madhambi rabian faida ya mwisho au kabla ya mwisho ya hii hadithi bil-kuffar wa ahli ash-shirk hadithi yatukataza tusijifananishe na mushrikun na kufar kwa sababu kupiga makofi ya uso na kupasua nguo wakati wa msiba ni vitendo vana mushrikun na mtawana waangalieni siku ya Muharram eh kuna ahli tauhid fanya hivyo ahli shirk wanaotoka wakifanya haya kwa hivyo na sisi tusijifananishe na ahli shirk wal kufr wal zayr kama hawa wakati wa huzuni sisi tutulie tuwatie wengine ambao indahum nifaq wa indahum shirk wababaike na wafanye yale ya kufanya na wafanye hayo yote lakini ujue hawa si katika ahlul iman wenye kufanya mambo haya kwa hivyo haifai kujifananisha na wao sisi tusifanane na mashia hatari wanataka kujifananisha na ahl ashirki wazayr خامسا فائدة مشو أي حديث وفيه جواز البكاء والرقة عند المصيبة يجوز قول aliyefiliwa kulia kulichokatazwa ni kuomboa kuomboa vipi ni kutaja mema ya ule maiti au shughuli zake alikuwa kizifanya alikuwa kadha kadha kadha kwa mayoe alikuwa kidha alikuwa kidha alikuwa hiyo ndio kuomboa itwa niaha hicho ndio kilichokatazwa ama kulia kutoa machozi na kufikwa na huzuni na, rika rika ni ile kutulia kwa huzuni hii hukatazwi hii haukukatazwa kwa hivyo tulipokatazwa kubabaika na kuomboa sharia ikaturuhusu kulia kwa kawaida yajuzu mtu kutoa machozi na kutoa sauti ya kilio polepole mafimane hata akatoa sauti pale lakini kidogo sio uko uko kwa tano wewe usikie ile nyumba kule kumfilio eh, eh mikoromo ya sauti hadha la yajuz hadha ma yasluh hususan ikiwa tena sauti za wanawake hadha ashad maana sauti mwanamke haifai kusikiwa itakuwaje wewe uko kule nyumba ya tano walia mimi niko hapa na kusikia la shaka hadha min aljahl min aljahl bid-din kwa hivyo lia hususan ukiwa mwanamke lia lakini pole pole jisikizishe nafsi yako sauti yako jisikizishe nafsi yako ukifanya hivyo haukukatazwa ama makulia kwa mayowe uu nguruma tu eh au kelele wa eh? kama wanasara wanavyofile wa utasikia wa eh? wanalia kwa makelele la la la, la. hada waislamu wafanya lakini maalasa fi shadid mawjud mimi naweza kuwa hapa msikitini mtaule ule wa kule umefiliwa na nikasikia koromo za zilio za wanawake zitanijulisha ni wapi kuna msiba la shaka hadha haram majuz lakini natakana nialie pole pole ajisikizishe nafsi akifanya hivyo huwa amefanya niaha sasa niaha ni kulia kwa suyah surah kulia kwa makelele makubwa huitwa niaha sasa tambia huu hali tena huu huitwa huomboa ni chimbi huomboa yani mwenye kulia kwenye <clears throat> msiba namna hiyo <clears throat> ama kulia kwa rahma na kwa upole haina shida wala haikatazwi na kutoa machozi ma fi mane insha Allah taala hizo ndo baadhi ya fawaid ya hii hadithi ya 56 أما حديثنا فوات حديث 57 أسمى المؤلف وفقه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال <clears throat> إي حديث مبيبا مكيميو بيا يمامبا ويقوامبا أمه توفانيا نمامبا ينييوتي جاهلية بيا تمكتازا من جاهلية اليوم كوني هي حديثي Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu asema kwamba Mtume alayhi salatu wasalam asema arba'um fi ummati min amri al-jahiliyah mambo manne katika umma wangu ni katika mambo ya jahilia sio uislamu waislamu yani hawafanyi na ukimwona muislamu amefanya mambo haya huitwa asi fasiq huitwa fasiq ama asi akifanya mambo haya tuliyotaja ukimwona muislamu kwenye msiba anajipiga uso akilia huyo ni fasiq ukimwona muislamu anapasua nguo wakati msiba huyo ni fasiq bila shaka kwa sababu ametoka kwenye taa ya Allah kwa hivyo na haya mambo manne tukua haya matatu tuliyosoma mwanzo alafu ongeza na haya manne tukua mambo saba haya manne ambayo yanakuja yote mwenye kuyafanya haya ni fasik kharij an ta'atillah si matendo ya waumini haya kwa hivyo arba'un mambo manne fi ummati katika umma wangu min amri jahiliya ni katika mambo ya kijahiliya la hunna umma wangu hawataacha haya mambo manne hawayaachi na mtume atuambia ni mambo mabaya ya kijahiliya lakini wameacha jahilia nyingine yote lakini jahilia haya mambo manne umma wangu umeshindwa kuyaacha wasadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh amesema kweli wallahi tukiwa tuyasoma haya mambo wewe tazama moja tunayo ama hatuna utakuta shehena yamejaa kwenye mshtama yetu ya Kiislamu na hii inaonyesha ukweli wa mtume Muhammad kwamba alizungumza mambo yatakuja kuwa na yako na yako mpaka dakika hii twayaona jambo la kwanza al-fakhru bil ahsab al-fakhru bil ahsab kujifakhiri kwa mambo mema mtu atende wema ajifakhiri nao au wazazi wake walikuwa wana wema wafanya akajifakhiri na wema wa wazazi wake au wema wa mababu zake hiyo ndio inaitwa al-fakhr bil ahsab iko hakuna matezo hapa sisi familia yetu ndio pashishi yepo hapa kutoka babu yangu babangu mpaka mimi naendeleza موجود ما موجود موجود موجود وهذا ما يجوز هذا هذا هذه أمور جاهلية أمور جاهلية وخروج عن طاعة الله لا يجوز هذا الأمر كيفو الفخر بالأحساب فخيري نمزوري الأحساب ما يكون في الرجل أو في الآباء من مناقب نيالي مامو مزوري وليوناو ويوي أو مبابوزاكو نمبابازاكو كتك مامو ميما وكريم مثلا وطواجي كشغلكي يا لخيري كشغلكي جمبو لخيري ima wewe au babako kwa hivyo na mtu afanye hivi mayajuz zile hasanati zake uzihifadhi zisianguke kwa ria zisianguke kwa sum'a mayambaghi hadha au mbe mtu ah nafikiri kama si mimi ule fulani angekuwa pale yote mimi bwana mimi ndo mmemfanya mpaka fike pale sasa ameanza ameanda kujifanya hanijui hani wala iyadhu billah kujifakhiri kwa hasab yako au hasab ya babako au hasab ya babu yako hadha ma yajuz isma'il ma'ruf washkuru Allah muombe Allah kukubalie mwanzo huenda kwa ile ile wema uliofanya pengine hata sio ukweli kwa kuna ria ndani kuna shirki yani muumini mwenyewe huwa anaogopa aslan kufanya mema sasa ikiwa wewe waogopa haya mema yako yatakubaliwa yakubaliwi waweza kufikia vipi kiwango cha kujifakhiri naye ina maana wewe una dhaifu ya imani kwa sababu Allah aliwasifu waumini vipi walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila yani khaifa wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un kwa hivyo Allah amesifu watu wema ni wale wanafanya mema na huku nyoyo zao zina hofu je limekubaliwa yani ama sikubaliwa lidhali kwenye hii aya mtume aliposoma aya hii والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون عائشة كمولي متون رضي الله عنها أهم الذين يسرقون ويزنون ويكذبون ambaye mtume hawa ni wale wanafanya machafu alafu wanaogopa kuadhibiwa tumwambia la yabnata siddiqa la yabnata siddiqa hum alladhina yusallun ويصومون ويتصدقون lakini wayakhafuna an yutaqabbala yutaqabbala min wanaogopa Allah asiwakubalie swala zao sadaka zao mema yao kwa hivyo hakuna kuj, haina haja ujifakhiri kwa mema yahifadhi hayo mema yatakwenda kukusaidia kesho mbele ya Allah hivi ndivyo muumini anafikiria lakini maal asaf tunayo sisi ummatu Muhammad tuko nayo pili jambo la pili wat'anu fil ansab wat'anu fil ansab kutusi nasaba ya mtu kutusi nasaba ya mtu at-ta'nu fil ansab ina maana mbili at-ta'nu fil ansab ina maana mbili imma kutusi mubashara au kutusi ghair mubashara kutusi mubashara nasaba ya mtu vipi ni umwambie anta fulana bin fulana anta amatu fulani bin amati fulani au kama ile hadithi ya Abu Darda kumwambia Bilal yabnat as-sauda mtoto wa mweusi tume akamkemea sana Abu Dharr radhiallahu anhu alipokasirishana na Bilal kidogo akamwambia yabna yabna sauda mtoto wa mama mweusi ghadhiba mtume alikasirika sana akamwambia atuayiruhu bi ummi amemkemea kwa sauti kali akamwambia Abu Darda atuayiruhu bi ummi wamtusi kwa mamake innaka mru'un fika jahiliya wewe umesilimu lakini bado una mabaki ya kijahilia hujayaacha haya maneno mtume anamwambia nani Abu Dharr radhiallahu akajuta sana Abu Dharr asema nilitamani ndio alikuwa anaanza kusilimu pale makosa aliyofanya akamfuata Bilal radhiallahu lakini angalia hawa hawa watu walikuwa roho zao wallahi tofauti sana akamfuata Bilal radhiallahu anhu baada ya kumtusi hivyo akaweka uso wake chini akamwambia sitanyanyua uso wangu kwenye ardhi mpaka uniwekee guu guu lako likae hapa kwenye kitwa changu cha mimi sharifu ni ibn saudah sasa nitaka ile guu lako likae kwenye kichwa changu unikanyage uni ndo nitainua ndo nitaamini sasa mmetubia sawa sawa <laughs> Allah akbar kwa ile kujuta radhiallahu anhu Bilal radhiallahu anhu naye akakataa ma kuntu li adha rijlan au ala jabhatin ma kuntu li adha rijli ala jabhatin au ala wajhin yasjudu lillah siwezi mimi niweke guu langu kwenye uso unomsujudia Allah sitafanya jambo siwezi akamnyanyua akamwambia kum kum ya badhar mimi nishakusamehe sawa eh hakadha kana salafu salih sahihi huenda mwanadamu akateleza akamwambia mwenzake akamtani nasaba yake akamwita matusi lakini baadaye ukiona ni makosa ukishakufahamishwa rudi umombe msamaha tule mwenzako mambo yaishe angalia huu sahaba mkubwa wala kuona kibri alimfuata Bilal kweli hasira na kutukana niwekee guu basi hapa niri unikuridhishe lakini angalia akhlaq za masahaba mtume sallam akamuinua ndugu yake muislamu na akamsamehe bila kufanya hivyo kwa hivyo hiyo ndo maana ya kwanza ya kutani nasaba ni nini ni kutia ila nasaba ya mimi sharifu wewe ni wadhi awe ah, bana hawa kabila zao hawa kabila hizi kabila zile za hata hazifai kutajwa yani na mimi na mimi ni fulani ibn fulani fulana ibn fulana ibn fulana ibn fulana lidhalik alipokuja yule arabi kwa mmoja katika al-khalifa katika daula abbasiya nimemsahau jina lake akamuongelesha kwa balagha ya hali ya juu na kwa mashairi ya hali ya juu mpaka yule al-khalifa akashangaa akamuuliza ibnu man anta ibnu man anta wewe ni mtoto wa nani yani amezubaishwa na balagha yake ule arabi akamwambia nini ana ibn nafsi ana ibn nafsi alati ahalatni an aquma amamak mimi ni mtoto wa nafsi yangu mwenyewe sitaki kujifikiri yani kwa babangu wala lonilea wala na ajifikiri kwa yake mwenyewe yani mimi ni mtoto mwenye. kwa hivyo utapimwa kwa matendo yako si matendo ya kabila yako wala ya babako wala ya mamako wala hasad. hadha kila ma utapimwa kwa nini shakhsia yako na matendo yako hiyo ni aina ya kwanza ya kutani na saba aina ya pili ambao hii ni mubashara umtusi mtu kabila yake mubashara kwamba yako nduni yangu ni kubwa aina ya pili ya kutani kabila ambao ni ghair mubashara ambao ni ghair mubashir nao ni vipi an yamfi nasabahu an abihi akatae kujinasibisha na babake alomzaa akaiwajinasibisha na baba mwingine huku pia mkutusi na saba umetusi na, na saba ya baba yako yule mzazi kwa sababu wewe ulikuwa utakojiita fulani ibn fulani ule babako wewe ukaenda ukajinasibisha fulani ibn fulani ambaye si babako idhan ni kama ntango umemtusi babako na saba yake ni kama ni tango umemtusi babako na saba yake hizi ndo maana mbili ulama ametaja kuhusu at'an fil ansab jambo la tatu wal istisqa'u bin nujum wal istisqa'u bin nujum na kuomba mvua kwa nyota na miongo ukaitakidi al istisqa'u bin nujum al-istisqa ni talabu suqya ni kuomba maji kuomba mvua yani kuna watu wanaitakidi kwamba miongo ndo huleta mvua sasa huu muongo wangapi? Muongo wa sabini, muongo wa 60 muongo wa 40 ah, Mvua bado mpaka muongo wa sabini ndo mvua itashuka. Akajalia ile miongo na zile manazili za nyota ndio sababu ya kunyeshewa. Hadha shirkun asghar. Hii ni shirku ndogo. Kwa nini? Kwa sababu ameitakidi sababia ya jambo ambalo kwamba si sababu yake ameitakidi kwamba nyota ikifika manazil fulani ndio mvua itashuka kwa hivyo akafanya ile mwendo ile haraka ya nyota kutoka hapa kwenda hapa ndio imeleta mvua kwa hivyo akaitakidi ile mwendo ile nyota au ile sayari ndio imesababisha mvua hadha shirk asghar hii ni shirk ndogo lakini akaitakidi kwamba ile nyota yenyewe ndiyo inayonyesha au hili kaburi nikija hapa leo kutanyesha leo eh hadha kufrun ushirkum billah hii shirki kubwa sasa si ndogo tena kwa sababu amemsifu kiumbe na sifa ya Allah man alladhi yusqi alibad man alladhi yunzilu alghayth Allah wao mitakidi lile kaburi ndio leleta mvua yatoa mvua pale au kaitakidi hii nyota ndio inayonyesha inaleta mvua si Allah tena eh? hadha shirkun akbar wa kufur billah na mauchu tukuta watu utukuana hakuna mvua bwana sasa twendeni kwenye kaburi ya shekhe fulani tukienda pale hakika kutanyeshewa na ya subhanallah Allah huwafitini hawa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun yuwapatia stidraji Allah wakifika pale fi'lan Allah huleta mvua kabla ya kuondoka wao kurudi kwao kwamba ah fanya matezo eh usiteze na mwenye bwana hatujarudi mai hakuonekana yoa alisikadhalik hii ukifanyiwa haya mambo we jizidi kujua kwamba waangamia sasa hivi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum Allah sema nawapa muda tu inna kaidi matin hawa wajielewe wanaona eh fanya matezo huyu kwa hivyo ameitakidi kwamba lile kaburi laweza kutasarraf kwenye ulimwengu ikasababisha ikaleta mvua wala waliaadha billah na nani anayetasarraf kwenye ulimwengu ni Allah peke yake nani anapeleka dunia Allah subhanahu wa ta'ala yeye akasema ni huyu bwana na kama hatukuja kwake yafikiri kungenyesha mtapanda mimbari muombe paka mikono ichoke kukuinua mimi shamsikia mtu asemaye kabisa na wallahi siku walipokwenda kaburini wakatinda kondoo wakala wak... hawajarudi mvua ilishuka e wakija mwini wakazunguka mjini pandeni tena mimbari muombe ketizie muomba sio juma ngapi muomba mvua kushuka leo tumekwenda kwa mtu wetu fulani tuangalia muimzima onyesha hadha raaituhu bi'aini Allah kwa takwa fitini na ile bid'a alikuwa nayo ndo wasitoke tena kule wal billah kwa hivyo hili jambo umma wangu hawatoliacha na mpaka leo liko watu hawaambii msikitini mkiona haja nendeni eh kanyageni mtanga ule kaburi ukiseta ule mtanga oho utatoka na khairi zote chale ndio chale za ajabu ya mwisho waniyaha jambo la nne ambalo kwamba ummatu Muhammad wamelishika hawatoliacha mpaka kiyama aniaha kuomboa kuomboa kuomboa nini anniyaha nini maana anniyaha hiya albukaa ala almayyit bisiyahin wa awil ni kumlilia maiti kwa mayowe na sauti kubwa ukasikia aliyoko kule atasikia fulani hulia kuna wengine wanawake maajabu ametoka kwake enda nyumba ya msiba hajafika barabarani ameanda hajafika takule sallallahu alaihi wasallam موجود موجود haya ukienda nyumba hayo matanga ndo sasa hadith wala haraj zilio mtangamano waume kwa wake mpaka waambiwa ondokeni tusi ataka kutolewa hebu siku hizi kaangalieni tusi zinavyotolewa mpaka upasue kina mama haiwezi hakuna mtu atakondoka na pengine jeneza utoka washishie jeneza hulia isitoki udhu billah udhu billah hadha junun hadha ma <laughs> huzn wallahi haiti tena huzuni huu ni wazimu sasa <clears throat> hii ni dhaifu ya imani ya hali ya juu sallallahu alaihi wal afia <clears throat> hiyo ndo maana niaha wa'ad shama'il almayt na kuhisabu sifa za maiti wa mahasinihi na mema yake ah, alikuwa kadhaa alikuwa kadhaa alikuwa mwenye saa 10 ameshafika msikitini kabla alfajiri alikuwa hatoki msikiti mpaka jioni kadha umuri yani subhan wamsomea nani hiyo tarehe Allah anajua kila shay sasa wamsomea nani wasambaza acha alikuwa na jamaa ile alikuwa mwenyewe saa zote amtembelea fulani alikuwa mwenyewe mkono wake hutoa tu ya akhi kullu hadha ma tanfa alladhi yanfa'uhu ma khalusa ni ile ikhlasi yake na Allah subhanahu wa ta'ala hadha huwa hiyo ndo maana ya niyaha ni kulia kwa makelele kwenye msiba na kuhisabu sifa na matendo ya maiti Kiswahili huitwa kuomboa kuomboa na leo ma, maajabu kama sisi waislamu tunayo hatu sisi leo tutafanya niyaha kwenye msikiti hata sikule nje na ukamwambia mtu naenda kule makaburini ukaomboe atakwambia ah wewe namna gani bwana mbona matukataza bwana mbona makhalifu sunna sallallahu alaihi yani yeye kukemea wewe unomrakibisha wewe si una haja kufanya niaha usifanye hapa msikitini ili ni dhambi kubwa nenda kule ukafanyie kule na kule utapata watu wengi zaidi maziarani tawasikizisha atakwambia ana lazima hapa msikitini afanye kwenye baito min buyutillah alafu ndani kufanya maasi hana majuzi kwa hivyo jamaa yataka tusome vizuri tufahamu haya mambo niaha ni kutaja mambo ya maiti yalikuwa nayo na sifa zake hapa msikitini afanywa hayafanywi nasikia mtu tukaspika ah almarhum sijui nani alimwambia kwanza ni marhum ni nani alikwambia wewe yule maiti marhum hujui kwa nini wakata ya marhum pengine ni muadhab wewe wajuaje wajua mambo ya ghaibu usikute sema rahimahullah muombe Mungu lakini sema marhum almarhum alikuwa hivi almarhuma yani tumekuwa kama wanasara ma fi farq misikiti hufanya vitendo vya makanai suletwa misikitini wa hadha min aljahl na leo ukipinga ujinga huu ile elimu ndio huitwa ujinga wallahi sadaqa al-imam shafi'i rahimah qala al-ilmu jahlun 'inda ahli al-jahl kama al-jahl jahlun 'inda ahli al-'ilm maneno imam shafi'i elimu leo imekuwa uwinga na uwinga imegeuka imekuwa ndio elimu Abu billahi aleke ikija tu semwambie yule mwenyewe akija akikwambia kama imam mathalan utasema kadha akimwambia hii haifai anakukunjia ana uso anaona kama si umemkataza khairi gani maskini maskini na yote haya ni hatutaki kusoma hatutaki kusoma na tukisoma ni kama mtu anasema wailul aqma'il qawl kama mugharu tia huko tukatoka huko eh no maana hatufaidiki hatunufaiki kwa hivyo niyaha ni kitu kibaya mwisho akamaliza hadithi hadithi mwisho amemaliza na kutaja adhabu hasa ya waombolezaji kwa hiyo kama utakuendeleza kuomboleza endeleza lakini ujue umewekewa adhabu hasa hii ni hasa ya wale wenye kuomboleza tu kwenye misiba nao nini qala mtume asema fi sahih muslim annaihatu mwenye kuomboa idha lam tatub akifa bila ya kutubia kabla mautiha lau atakufa akasahau kutubia na dhambi hilo tuqamu yaumal qiyamah atakuja kusamamishwa kesho akhira mbele ya Allah wa alaiha sirbalun min qatiran na amevishwa juu yake kandu ya shaba iliyoyayushwa qatiran ni an-nuhas al-mudhab itatukuliwa shaba yayushwe uvishwe kama kandu kwenye mwili billahi alayk utasikia umoto kiasi gani wa dir'in min jarab atavishwa na dira atavishwa na dira min jarab ya maji ya chuma iliyoyushwa dera iliyoyushwa jarab ni ile chuma iliyoyushwa ka maji yake ukapakwa naye yutla aliyadhu billah haya ndo mambo yalivyo kwa hivyo kwanza huku ndani utavishwa dera ya chuma chuma iliyoweushwa ile maji yake alafu juu utapambwa hilo mvazi alafu kuna pambo pambo utapambwa na miminiko wa shaba iliyoweushwa na kuna tofauti baina umoto wa chuma na umoto wa shaba alisikadhali kwa sababu umoto wa shaba ni moto zaidi na ni mgumu zaidi kuliko wa chuma na ndio hikma kanani sema nini atuni zubar alhadid alikajaza chuma kwanza hatta idha sawa baina sadafaini qala mfukhu mimineni shaba alipojaza chuma kwenye ile njia akaambia sasa umfuku mimineni shaba aliyayusha shaba kamemina hapo wani kama khalasa ipasuki tena kwa hivyo ina maana hii nguo wakivishwa haiwavuki kwa sababu juu umemiminwa shaba isiwatoke tena ile nguo hiyo iyadhu billah na ujue haikuyoyushwa kwa moto wa gesi aa usifikiri moto huu wa gesi tunaowasha umeyayushwa chuma kwa moto wa jahannam sasa jiulize wewe kama utayaweza hayo wewe endelea nenda kaomboleze msibani endelea kuombolea lakini ujue ukifa bila kutubia kwa Mola wako ukaacha tabia hiyo hii ndo makemeo umeekewa la shaka <clears throat> yaonesha namna gani kuomboa au kuomboleza ni dhambi kubwa kiasi gani na maal asafi shadid leo twalifanya ndani ya nyumba ya Allah wal mko sasa si wanawake tena mpaka wanaume mko homboleza na zamani haya kwa mambo ya wanawake lakini leo mpaka wanaume misikitini huomboleza na wakikataza kuomboleza misikitini huomboleza kule kwenye maziara wal billah tusome haraka haraka baadhi tu ya fawaid ambao tutaweza kuzisoma kwenye hadithi الفائدة الأولى الفائدة الأولى الحديث فيه علم من أعلام النبوة حديث كنا miujiza katika miujiza ya utumi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kivipi حيث وقع ما أخبر به yametokea hivyo hivyo alivyosema mpaka leo sisi mambo manne tunayo hatuna tunayo tena kwa wingi na hii yaonesha ukweli wa utumi wake mtume wetu alayhi salat wassalam kwa hiyo hii ni alam min alam nubuwa ni alama katika alama za ukweli wa utume wake alayhi salat wassalam na haya mambo manne ulama watuambia hii ni habari lakini maana yake ni tahdhir mtume aelezea waka utakavyokuwa hamaanishi haya mambo manne ndio tuyashike tusiachane nayo ukikatazwa sema ah mtume mwenyewe anasema haya mambo manne tutaachana nayo sisi haina maana hivyo hii ni khabar maanahu tahdhir mtume aelezea umma utakavyokuwa ili tujue tusije tukafanya yani tusifanye kwa hiyo usielewe kwamba hadithi ya kupatia kibali cha yeye kukaa kwenye maasi haya manne ukiulizwa hoja yako ah tu mwenyewe sema haya mambo yatakuwa alisema yatakuwa lakini haya hakusema yatakuwa kupitia wewe kwa nini wewe umejichagua wewe ndio uchague wewe fanye hivyo ikiwa mtume amesema haya mambo umma wake watayafanya na yatakuwa iwache maneno yake vile vile hakusema mtume kwamba fulani ibn fulan atakuwa mmoja wa waombolezaji alisema fulani ibn fulan atakuwa mmoja wa kutukana na saba za watu hilo hakulisema ni maana wewe mwenyewe ndio umejichagulia kuwa hivyo ina maana wewe mwenyewe ndio umejichagulia kwa hivyo mtume amezungumza umum hakuzungumza hususi unapofanya haya madhambi tutakwambia wewe mwenyewe umechagua kuwa hivyo wala si mtume alikupa ruhusa kufanya hivyo ثانيا faida pili ya hadith وفيه النهي حديث يكتازا عن التفاخر kujifakhiri bil ahsab kwa mazuri kwa mema yalofanywa imma wewe au watu wako na maiti zako ni makosa saa zote wewe watu hawamezi mate eh, kama si mimi bwana kama si babangu kama si babu yangu hapa ya akhi skut waachie wale waliokufa wema wao ngao ubakie si waharibie <clears throat> na wewe kama umefanya ficha ume wako wema wako ubakie baina yako na baina Allah Allah atakwenda kuonesha ukumbuka siku fulani hii ulifanya kwa ikhlas kwa hivyo haina haja kujifakhiri na mambo kujifakhiri utabharibu ile amali yako والطعن في الانساب hadithi pia yaharamisha vile vile kutusi saba zao wewe utakubali kutusiwa nasaba yako hautakubali hautakubali kwa nini watusi nasaba mwenzako na iwe duni mathalan ulimwengu mzima mathalan saba ya ule mwenzako iwe duni kushinda dunia yote yendo saba yake ya mwisho kiuduni hiyo si ruhusa wewe kumtusi ameumbwa hivyo maskini ni ndio hadhi yake ya ulimwenguni Allah amemumba hivyo lakini waonaje wewe lao yule duni atakuwa ni mcheji Mungu na wewe uliye juu kidamu ni asi wafikiri Allah atakutambua wewe kwa sababu wewe ni uko mkubwa abadan Allah la yanzur la hadha Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia attaqwa minkum nyoyo nani mcheji Mungu inna akramakum inda Allahi atqakum yule mcheji Mungu basi uwe kabila ya katikati uwe kabila duni uwe kabila ya juu wewe kama ni mcheji Mungu ndio utakuwa mbele ya Allah subhanahu ndio utakuwa mtu bora na uwe kabila utakayokuwa na ikiwa wewe si mcheji Mungu ni mtu mbaya basi kabila yako haitakutetea man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu hivyo ndivyo mtume anavyosema طيب ya tatu faida ya tatu katika faida ya hadith وفيه أن المطر لا يطلب yutlabu min indillah wa fihi anna al-matar yutlabu min indillah mvua huombwa kwa Allah haiombwi nyota haiombwi kwenye manazili za nyota wala makaburini mvua huombwa nani Allah subhanahu wa ta'ala la min indi nujum mvua haiombwi kwenye manazili za nyota wala kwenye makaburi ya mamwenye haya wala mamwenye wale mvua huombwa kwenye kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo anayeteremsha maji kutoka juu kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala rabi'an katika fawaida hadith wa fihi alhath bihifdhi a'radhi an-nas hadithi yatuhimiza kuhifadhi heshima za watu unapotusi kabila ya mtu wamtusi heshima yake wewe ni jinsi fulani wewe mwafrika wewe ni mzungu wewe na jamaa mbele ikhwan hivi al-umur natafanya sisi tutafanya sote tumo kwa hivyo nataka tuache haya mambo <clears throat> sheria yatuhimiza al-hath وفيه الحث بحفظ أعراض الناس kuhifadhi heshima za watu na koo za watu kutozitusi heshimu heshima zao wa adamil khawdhi fiha na kutaka kupakura kabila za watu ah fulani mlango gani ah huu mlango wao ni mlango wao wapita mlango ule si kwamba watakubainisha na saba yake ili watu wajue ah, ah watakujua tu na saba yake amalizika vipi kwa watu wa juu kina saba au watu duni bahfa eh? watakufanya bahfa kutakuzumbua mpaka mfichue mtu koo wake mpaka wengine huli ah haya bwana bila alivotoka huyo mimi nashuku inaonekana usi babake kweli inaonekana mamake alitembea tembea huko subhanallah mpaka inafikia watu yushakikun sasa nasaba ya mtu na mwane sababu nini ati hakufanana naye a'udhu billah na mtume sallallahu alayhi wasallam asema alwaladu lilfirashi mtoto ni wa ndoa na mwenzake na amekwenda kutembea kwingine mtoto ni wa mwenye ndoa yule aliyomwoa mwanamke ndo atabandikwa naye bila kusuni ulijuaje huma na haramu subhanallah yani ma yajuz alkhawd adamul bahth kwenye a'radhu nnas hii kazi haukuwakilishwa yeye na ikihitajika atafanya kadhi kadhi kwenye mahakama amepewa ruhusa kujaribu kuangalia ahwal kama hizi ama kwa barazani kupita angalia ah, dada hafanani chochote una babake mvipi ah mwangalia mtoka mweupe mtoka mweusi namna gani eh? hata sura hafanani onekana bana mamake hapa la haula wala ungie kwenye kadhi ungie kwenye mambo makubwa sababu ni kutwani heshima za watu na kushuku kwenye nasaba zao Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisikia huzuni sana Quraysh waliposhakik nasaba ya Usama na babaki Zaid bin Haritha mweupe kama pamba kwenye hadithi asema abyad mithlu al mweupe kama pamba Usama bin Zaid radhiyallahu anhu akizaliwa ametoka asmar mausi mausi Quraish ah, hapana ule si babaki kabisa si babaki mtume alikuwa kizunika kikonda na imani maneno yameenea mjini lakini hajui atakanusha vipi paije bayana kutoka Allah au kuli sababu sasa yuwasikia viki siku moja Usama radhiallahu anhu alilala msikitini yeye na mtoto wake yeye na babake Zaid Zaid hapa ubavuni wake mweka mtoto wake Usama wakalala pamoja wakajifinika mashuka mpaka wakaacha miguu miguu iko wazi lakini mwili wote umefinikwa sasa uweze kujua nani aliyoko pale Uta, utaona miguu tu akaja arabi mmoja kutoka badia min ahli alqafa wale ahli qiyafa wale wenye alqiyafa ni mtu akiona athari atakwambia hapa kuna kuna kitu gani kimpita itu ahli qiyafa akiona athari atakwambia jambo lenyewe kuna jambo gani hapa watu wa kustadil na haki kupitia athari ya vitu huyo arabi alipokuja kuzungumza na mtume sallallahu akauliza masuala yake akimaliza kabla ya kuondoka akatazama miguu ya Zaid na miguu ya babake us, eh, eh, na mtoto wake Usama akamwambia mtume inna hadhihi al-arjul ba'dhuha min ba'd miguu akamwambia mtume hapa hii miguu hapa mmoja ni baba mmoja ni mtoto hapa hawa muumemzaa huyo mtume akafurahi farah mpaka uso ukafunguka akaingia kwa Aisha Aisha muuliza una nini akamwambia ama alimti ya Aisha anna aba mujazziz almudlaji qala anna usama yushbihu aba athbata an-nasab na yule yotambulika mji mzima ni ahli qiyafa alipozungumza neno quraish walinyamaza wote kwa hivyo si hoja baba kwa mama upe kijana mweusi wazi wazi ya nini wewe kutani nasaba ya mtu ahmadillah shukuru Allah yule bado ni kiumbe cha Allah au kushati ah labda mwana haramu ya akhi nani ankutuma wewe ulikuwa wako akifanya haramu hiyo a'udhu billahi hizi tabia mbaya ambazo kwamba sisi hatupaswi saa zote waislamu kufikiriana wafihi annahyu anin niyaha katika faida za hadith kuna kukataza kuomboa ala al-amwat kuomboleza maiti wa annaha kabira na ni madhambi makubwa ni madhambi makubwa tatosheka kwa hizo baadhi insha Allah taala kwa leo naktafi bihadha alqadar naam